त जेकी पुछड़ा कम कयाऊं से अलाह खाउनि मेटे ऐं जेकी चङा कम कंदा हुआ तिन बाबति سندن چنگو उजूरो खेनि बदिले में ॾे